الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren biyar ga watan rabi'u nisani ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1426 daidai da sha biyu ga watan mai shekara ta 2005 muna karatun littafin ar ta al'imamu ibnu abi zaidin al ne. Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi karatu ya yi karatu a inda muka shigo mas'ala ta kaddara da ƙaba'i mas'ala kaddara da ƙaba'i mas'ala ce mai girma wadda ta ne wadda yawa daga cikin jama'a wahalar fahimta har ma ya kai ma wasu saboda rashin fahimtar ta suna kafa hujja da ita akan sabon Allah wannan ya faru tun lokacin sahabbai haka kama wani yayi sata zamanin sayyidina Umar sai ce ya za a yi da shi ai kaddara ce sai umar ya ce haka abin yake kamar yadda kaddara ta sa ka kai sata haka kaddara za ta sa za mu yanke hannunka ma'ana ba a hujja da kaddara akan ganganci ba za ka zo ka sami yarinya ta ɗauko tallan manja ka kifan mata ba ka ce to haka Allah ya so haka ne haka Allah ya so haka kuma Allah ya so ka biya jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan hujja ce ta kafirai ranar alkiyama za su yi wa Allah hujja da cewa lausha Allahu ma abadna nahnu wala aba'ana ko wala aba'una wala harramna min dunihi min shay'i da Allah ya so da mu da iyayenmu da kakanninmu da mu bautawa wani ba da Allah kaɗai muka bautawa amma Allah ne ya nufi muka yi bautar gunki Allah ne ya nufi muka yi shirka sai Allah ya ci haka abin yake kamar yadda Allah ya nufi ku yi shirka haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya nufe ku da ku shiga wuta to bayanai da ne akwai wani bawan Allah da suka ɗaure mishi kai akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya ainihin kaddara ya nufi kuma ya so ainihin wato fir'auna da ya kafirci to wannan kalmar so da na ce akwai bambanci tsakanin Allah ya so ya ga fir'auna a matsayin shi na kafiri da kuma Allah baya son kafircin fir'auna akwai bambancin wannan a cikin aqida dan haka a lokacin yayi maganar kasar bai dauka ba nace mishi je samu littafin Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Shifa'ul Alili jama'a idan mun yi hujja da littafi a ka'ida ta binciken ilimi shine duk inda zaka je ka samo wannan littafi ko a hannun aljanu yake sai ka je ka samo shi ka karanta wannan ita ce ka'ida ta neman ilimi yau ba ku karanta littafin ruwan bagaja ba ne dr abubakar imam ruwan bagaja aka ce sai ruwan bagajan nan ruwa ne a hannun aljanu amma sai da ya je samo shi yau dan me a matsayin ka na ɗalibin ilimi za a ce littafi kaza kawai kenan sai kai shiru ran da ka zama malami sai kuma ka to kana neman malamin ka in ka to kana neman malamin ka ya faɗa maka sunan littafin in ya ce ya manta fa in ya ce bai san ka ba fa in ya ce shi ma ya manta littafin fa in ka samu malam ya mutu ya za ka yi shi yasa a ƙa'ida dukkan ɗalibin ilimi wanda yake koyon ilimi ba ta hanyar hadda ba lallai sai an samu farar takarda da fensir ko biro a gaban shi duk littafin da aka faɗa ya marma zai rubuta duk magana mai muhimmanci marma zai rubuta saboda aiki ake bashi da ya je gida ya zauna ya bincika abin da yake da shi abin da baya da shi kuma ya samma ko ya tafi mafi kusa daga ɗakunan karatu shine public library ko kuma ya tafi na wasu jami'o'i ta makamantansu ku tafi nan jami'ar ahmadu bello akwai littattafai na musulunci zankame musamman a ainihin congo center for islamic legal studies sai gaje ka roƙe su arziki kai ɗalibin ilimi ne ba ka da kuɗin sayan littattafai ga littattafai nan dubunnan littattafai suna shan kura ka je ka ce arzikin da kake so a yi maka a rinka barin ka kana samu kana shiga kana karanta yau amma yaushe za a faɗi sunan littafi kawai sai mutum shi kenan sai ya shuru sai wata rana magana ta taso sai da Allah mala ya sunan littafin na malama bai sani ba jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka ya kamata ku fahimta duk sanda muka ce a duba littafi kaza ba barazana bace ba cikan kaset ba ne. in ka je ka duba baka gani ba kana da yancin ka ce na duba littafin nan akan maganan nan kaza ban gani ba ga littafin sai a buɗo maka shikenan haka ake yi amma ba ya zama kai baka duba ba ko kuma ka duba baka gani ba kuma ka share ba haka ake yi ba lallai in aka ce magana kaza tana cikin littafin lallai ne ka yi kokari ka nemi littafin lallai ka nemi idda take in baka samu ba lallai sai ka koma sai ka ainihin ce to kana bukata don Allah ina yanzu yanzu nan ko minti goma ba kai ba wani ya bugo min waya daga wani gari yana cewa don Allah akwai littafi da na musu bayani akan ya halatta aikin lauya ko bai halatta ba yaya kaza kaza yaya kaza sunan littafin ya manta na ce to kaga matsala ta faru kuma to da har zama miskilancin ki gaya mishi saboda dan mai a matsayinka na ɗalibi a matsayinka na ɗalibi ilimi ya fi tuwo amfani a wurinka ba dan kana cin tuwo ne kai dan ka samu ilimi ma'ana da akwai wata aya da za ka ja ka ji ka ƙoshi haka mutu da zai ka ja ta dukkan huta da wahala jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ba ya fi fir'auna ya zama kafiri kuma haka Allah ya so ya ga fir'auna ba wai fir'auna ya fi karfin Allah bane ne ya yi abin da Allah baya so ku fahimci wannan amma kuma Allah baya son aikin fir'auna to yanzu wannan ya bambance maka ashe akwai bambanci tsakanin so da nufi Allah maɗaukakin sarki ya nufi alheri da sharri su faru a duniya haka ya nufa haka ya hukunta amma Allah yana son alheri Allah baya son sharri kamar yadda yake kana da kicin a gidanka kana da ɗakin kwanciya kuma kana da ɗakin yin tsuguno kai kashi yadda kake share kicin ɗinka ka tsabtace shi haka kake share ɗakin kwanciyarka haka wurin da kake kashi ma haka kake share shi haka ne ko ba haka ba dukkan waɗannan wurare ka nufi su faru a gidanka ko baka nufa ba ka nufi su faru da baka so ba da baka yi nufi ba da ba a yi kicin gidanka ba da ba a yi wurin kwanciya ba da ba a yi shadda wurin ban daki ba amma kuma kana son shadda Ba ka son shadda ka son ta to saboda haka Allah baya son aiki na kafirci amma kuma Allah ya nufi kafirci ya faru a duniyan nan domin mumini ya gane baiwar da Allah ya mishi domin abubuwa ba sa bayyana in babu akasinsu idan duk duniya aka zama malamai gaba ɗaya to ba yadda za a gane na ƙasar jahilci idan duk duniya aka zama jahilai gaba ɗaya ba yadda za a san darajar malami amma sai aka samu dama aka samu hagu sai aka samu jahili aka samu malami sai aka samu attajiri sai aka samu talaka waɗannan abubuwan dan na ƙasar na ƙasashe ta bayyana ɗaukakar ɗaukakakke ta bayyana ko kun fahimci wannan da kyau saboda haka abin da muke cewa jama'a Allah baya son kafirci wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda bayan shi su kafirci ba amma kuma Allah ya nufi ya faru da bai nufi ya faru ba bai isa ya faru ba to bambancin mu da ke faɗin haka da kadariya su ko kadariya sai suka ce a'a Allah maɗaukacin sarki yadda baya son kafirci haka kuma bai nufi kafirci ya faru ba amma abin ya yi overpowering nashi ya fi ƙarfin shi ne ya faskare shi ne sai ya faru kamar yadda katanga gidanka baka so ta zube amma sai ta zube ya ka iya damuna ce ta ci karfinka haka ne to wai haka suka kwatanta dangane da faruwar mugun aiki a duniya amma wannan muguwar aƙida ce domin Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce ku shi ya halicci ayyukanku wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku shi ya halicci ayyukanku to a ƙarƙashin wannan sai ka fahimci matsalar tana da sauƙi ma'ana Allah ya so ya ga fir'auna a wannan hali kuma ya nufe shi a wannan hali amma Allah baya son kafircin ko kun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya so ya ga annabi Musa a wannan hali ya nufi annabi Musa da wannan hali kuma Allah yana son halin annabi Musa ina fatar an gane bayan wannan akwai tuntuɓan harshe da muka yi wajen li'irabi wajen ainihin sunan Musa Mustapha Isa muka ce suna ne manƙusi a suna manƙusi shine alqadi wanda suna ke karewa da ya'ara kasara tana janta alqadi da makamantansu shine manqus amma maqsur shine suna da ke karewa da ya'ara da aluja a sama kamar Musa Isa eh, Mustapha da makamantansu wannan shine maqasur a ƙarƙashin haka al-imam ibnu duraidin yake da makasura akwai makasura ta al-imam ibnu duraidin waƙe ne ya gaba ɗaya ya kare da irin wannan ainihin abin nan da haka tuntuban harshe ne muka yi suna maqasuri ne wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu domin kwana a gaba ta ashirin a inda yake cewa fa kullun muyassarun bi taysirihi ila ma sabaqa min ilmihi wa qadrihi min shaqiyyin aw an gane wannan an ga wurin ko kafin nan kun ga akwai wata gaba da yake cewa yudillu man yasha'u Allah yana batar da wanda yake so kaga maganar da nake kenan yana batar da wanda yake so ma'ana ba ba wai Allah maɗaukakin sarki yana son fatan ba ne, amma an ka ga wani ya fata to Allah ya so shi da fatan ne haka Allah ya so haka Allah ya tsara da Allah bai tsara ba wani ba zai bata ba an gane haka Allah yake so ya gan shi batacce to amma fa yakhdhuluhu sai ya zama ya wulakanta shi kenan ya tozarta shi bi adlihi amma da adalcin shi idan da wani ne ba Allah ba sai a ce bi zulmihi da zalincin shi amma da yake Allah ne sai a ce bi adlihi wannan tsabar adalci ne daidai ne wa yahdi man yasha Allah na shiryar da wanda ya so fayuwaffiquhu sai ya datar da shi wannan da ya so din shi ma shi kuma wannan bi fadlihi wannan falala ce ta Allah wannan ya bambance tsakanin bata kaskanci ne Shirya ɗaukaka ce sai ce fa kullun to don haka kowanne da bataccen da shiryayyen muyassaru abin sauƙaƙewa ne Allah ya sauƙaƙe mishi bi taisirihi da sauƙaƙewar shi Allah ɗin yadda zai yi ya aikatar da wannan abin da aka aza shi a kai ila ma sabaka min ilmi ya aikata abin da ya rigaya na ilimin Allah Allah dama ya riga ya san wani batacce ne da ya halicce shi sai ya batar da shi kuma sai ya sauƙaƙe mishi hanyar bata sai ka kaga yana jin kyashin ya sai lemu na naira ashirin ya sha amma kuma sai ya sai kwalbar giya ta naira ɗari bakwai sai ya sha duk yadda zai yana samun saukin ya iya fitar da kuɗi ya sha giya amma yana jin kunci da wahala akan ya cire kuɗi ya sadaka jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka kowa sai aka sauƙaƙe mishi ya aikata abin da Allah ya kaddara mishi dan alƙawarin Allah ya tabbata wa qadrihi da kuma kaddara Allah yana yin wannan abu ne a cikin kaddara Allah wadda dama ta riga ta rigaya min shaqiyyin na ya kasance shaqiyyi matsiyacin lahira au sa'idin ko kuma ya kasance mai arzikin lahira kawai yanzu kowa yana zartar da abin da aka riga aka kaddare shi aka tsara mishi ne a cikin ilimin Allah wannan shine hadisin abdullahi dan mas'udin wanda ya zo cikin bukhari da muslim a ainihin wato yana nan a hadisi na hudu cikin arba'una hadis wannan hadisin ahlus sunna baki ɗaya sun yarda da shi sai dai mu'tazila da 'yan shi'a ba su yarda da wannan hadisin ba sun ƙaryata hadisin suka ce domin akwai zalunci a cikin wannan hadisi ya za a ce ɗaya daga cikin ku zai ta yin aiki ya ta aiki ya ta aiki na 'yan wuta amma da yake Allah ya ƙaddar shi ɗan aljanna ne lahaba sa'a ta ƙarshen rayuwar shi sai ya zo ya aikata aikin aljanna sai ya ainihin yi sai kuma ya mutu akan wannan aiki sai ya tafi aljanna wani kuma Allah ya kaddar dan wuta ne sai ta yin salahiyya ya ta aiki na gari ya ta aiki na gari da yake Allah ya kaddar dan wuta ne sai sa'a ta karshen rayuwar shi sai ya aikata aikin shiga wuta kuma sai ya shige ta shi'a da mu'tazila suka ce wannan hadisi ba su yarda da shi ba tare da yana cikin bukhari da muslim suka ce ƙarya ne domin hadisi yana tabbatar da zalunci amma wannan rashin fahimtar ilimi ne na kaddara da kuma tsarin Allah kadai abin da hadisin yake so ya bayyana shine idan Allah madaukakin sarki ya kaddara maka kaza za ka yi ta yin wani abu saɓanin haka sai ka dawo daga baya ka aikata wannan abu da Allah ya kaddara maka kadai abin da hadisin yanzu yake son karantarwa ke in Allah ya kaddara kai dan wuta ne za ka yi ta yin ayyuka na alkhairi kai ta yin ayyuka na alkhairi daga baya sai ka zo ka lalace sai ka koma kana ayyukan yan wuta sai alkawarin Allah da kaddara Allah sai ta tabbata to yanzu wannan hadisin na ɗaya daga hadisan da in ko karanta littafin Shifa'ul Alil na Ibn al za ku ga gamsassan sharhi ainihin akan shi Allah ya taimake mu ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuridu Allah ya fi karfin a samu wani abu a cikin mulkin shi wanda baya so haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ya fi karfin a samu wani abu a cikin mulkin shi ma la yuridu abin da Allah bai nufi ya faru ba yanzu shekaran jiyan nan da Bush da duk wani mai shugabanci a ƙasar Amerika ba su nufi ba su so ba su san wani jirgi zai tashi shawagi a ainihin sama White House ba yayi duk aka firgita nan da nan aka kwashe mataimakin shugaban ƙasa da gudu nan da nan aka kwashe first lady matar bush da gudu aka fitar da su ta hanyar ƙarƙashin ƙasa me yasa abu ne ya zo musu ba su sani ba abu ne ya zo musu ba su nufa ba yau kaga ashe firgita ka da ake yi kai ana ce maka duk abin da kake fa a nan da kake america tana ganin ka fa za iya kawo maka hari a nan iya ɗakin ka a kashe ka kai kadai wannan ƙarya ne an daɗe ana jin wannan ƙaryar ana neman a allantar da america ne a ce duk abin da kake daga ainihin pentagon ana kallon ka gidan tsaro na america sai ga pentagon an daki kwankwasanta kwana nawa tana cin wuta bata mutu an zo an rusa gidan tsaron ke an kona shi an zo an ruguza america ma'ana america ba ta da wata siffa ta rabbaniya ko kwaya ɗaya siffa ta ubangiji balle siffa ta ilahiyya domin abin da ake so a nuna maka Allah maɗaukakin sarki tun kafin abu ya afku ya riga ya sani don haka in abin da baya so ne kuma bai nufi ya faru ba abin bai isa ya faru ba to shi yasa ya ce ta'ala an yakuna fi mulki Allah ya fi karfi ya ɗaukaku Daraja shi ta wuce a ce wani abu ya faru a cikin mulkin shi ma la yuridu wanda Allah bai nufi ya faru ba haka ba za ta yi ba a cikin mulkin Allah Allah ya nufi duk wannan shegantaka za ta faru ne shi yasa take faruwa da Allah bai nufi ta faru ba duk duniya sai a zama salihai ko ina zai ga ibada ake yi aw yakuna li ahadin anhu ghina Allah madaukakin sarki ya fi karfin wani ya ce shi ya wadatu baya bukatar Allah yanzu zaka iya cewa baka bukatar komai daga shugaban kasarka baka bukatar komai daga gwamna baka bukatar komai daga dan majalisa ba ka buƙatar komai daga abin da ainihin mahaifinka ya tara za ka iya faɗin haka za ka iya cewa mai gidanka ba ka buƙatar yi maka komai kai kaɗai kana so ka kyautata mishi kuma ka wadatu amma wani mutum ko aljan ko wata dabba ko wata halitta ƙarya ike ya ce shi baya buƙatar komai a wurin Allah ya wadatu to Allah ya ɗauka ku a yi mishi irin wannan karan Allah ya fi ƙarfin haka aw yakuna khaliqun li shay'in ko kuma Allah ya fi karfin a samu wani ya zama mahalicin wani abu Allah ya fi karfin wannan wannan raddi ne malam yake yi ga ainihin majusawa da kuma majusawan cikin musulunci majusawa nau'i biyu ne akwai majusu asalin majusu masu bautar wuta waɗanda suka ce alloli biyu ne akwai Allah sharri akwai Allah alheri da inda kaga an yi ruwan sama alheri ya faru amfanin gona ya yi kyau Allah haske ne ya yi Allah alheri ne da inda kaga an yi ruwan sama ya kashe mutane ya yi ambaliya ya ainihin rusa gine-gine to Allah duhu ne ya yi su a su akwai alloli biyu Allah ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn kar ku ɗauki alloli biyu wannan majusawa ne hadisi sahihi cikin abu dauda da tirmizi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alqadariyatu majusu hadhihi al'umma kadariya su ne majusawan wannan al'umma me yasa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce saboda su ma suna cewa Allah maɗaukakin sarki da muka yarda da shi shi ya halicci alheri sannan kuma akwai mahalicin sharri waye mahalicin sharri suka ce wanda ya yi shi idan kai ashar idan ka sha giya in kai zina in kai kisan kai wannan mugun aiki ne suka ce na ɗaya Allah bai san haka za ta faru ba kuma Allah baya son wannan abun sannan kai ɗin kai ka halicci wannan abu amma wannan muguwar aƙida ce Allah shine mahaliccin komai wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku wa ma ma'anar lafazi ne na umumi da duk abin da kuke aikatawa Allah shi ya halicci annabi Musa shi ya halicci salahiya halin nagarta na annabi Musa Allah shi ya halicci fir'auna shi ya halicci ainihin zalama zalunci da keta da sabon Allah na halin fir'auna an fahimci wannan da kyau ko to wannan raddi ne malam yake musu Allah ya fi karfin a ce ga wani shine mahalicin wani abu wannan ƙarya ne ba za ta yi ba illa huwa sai dai shi ɗin ya zama shine mahalicci rabbul ibadi ubangijin bayan Allah wa rabbu a'malihim wanda kuma shine ubangijin ayyukansu shi ya halicce su shi ya halicci ayyukansu wal muqaddiru li harakatihim sannan Allah shine ya kaddara kaiwa da komowarsu duk inda ka kai ka komo duk inda ka kada ido duk inda kai harara duk inda kai sigina duk inda ka rufa ido duk yadda kai fari kai koyaya kai duk abin da kai Allah shi ya kaddara wannan abu jama'a mun gane wannan wa ajalihim sannan Allah shi ne mai kaddara ajalolinsu shi ya tsara ajalolinsu to dangane da ajali jama'a inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu idan ajalin Allah ya zo babu abin da ke jinkirta shi idan Allah ya ce wani zai rasu ranar kaza ga watan kaza idan har wannan ranar ta zo to ba za a jinkirta ta ba ma'anar wannan aya kenan amma akwai wasu hadisai da wasu mutane suke ga suna karo da irin waɗannan ayoyin daga cikin waɗannan hadisai bukhari ya ruwaito abu dauda ahmad tirmidhi sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu abin da ke ƙara wa mutum kwanaki a duniya sai addu'a sai kuma kyawawan ayyuka ma'ana in ka ne wa kanka addu'a Allah zai ƙara maka kwanaki in ane maka addu'a Allah ya ƙara maka kwana ranka ya daɗe Allah ya ja kwananka jama'a mun gane wannan zai iya ƙara maka kwanaki sannan in kana halayen nagarta wannan zai iya ƙara maka kwanaki to sai wasu suka ɗauka wannan ya yi karo da waɗancan ayoyi al'imamu shaukani da Al-Mar’i, al-maqdisi suka rubuta littafai guda biyu takaitattu littafai akwai gaba wanda za mu zo mu fayyace matsalar yanzu ina dan haskaka ta ne kaɗan suka ce babu saɓani tsakanin ayoyin nan da hadisan domin ayoyin abin da suke cewa idan ajalin ya zo in yanzu ne za ka mutu karfe bakwai da rabi din nan to ba za a ɗaga ba amma kafin wannan lokacin idan ɗayan waɗancan abubuwa biyu suka faru to za a iya tura kwanan gaba kafin ya zo don haka inna ajalallahi iza ja'a in har ya zo din to la yu'akhkharu amma kafin ya zo fa za a iya tura shi a takaice abin da hadisan ke bayyana ke ko mun fahimta kafin ajalin ya zo sai ka je ka samu wani malami a kara maka Lahu, a yi mana addu'a Allah ya ƙara mun kwanaki malam ya maka addu'a Allah ya kara maka kwanaki Allah ya kara maka kwanaki in Allah ya karɓi addu'ar malam a kanka sai ainihin kwanakinka su ƙaru saboda haka al'allama abubakar mahamudu gumi da yake ƙwararren malami ne a cikin aƙidar 'yan mazan jiya ya ce ya taɓa samun kanshi a wani hali sa'ad da ya ɓaro aiki a ƙasar nan ma'ana sa'ad da ya ce bid'a ba addini ba ce shirka ba addini ba ce tsafe-tsafe guru da laya tifke duk abubuwan na ya ce ba addini ba ne ya ce da ya zama a lokacin malamai suka yi ca a kan shi balle jahilai yace in dare in yi sallah babba addu'a da yake sai ya daga hannu yana roƙon Allah Allah ya jinkirta mai kwanaki Allah ya ƙara mai kwanaki yace saboda idan ya mutu a lokacin nan to tarihi ya lalace idan ka ɓaro da awa malam ka mutu sai dai gyaran Allah kuma sai dai Allah ya maka rahama amma tarihi ya ɓaci don duk wanda ya zo baka faɗa ne kake nufi ba <laughs> ba kai bayani ba almajiranka ba su nuna sun zama malamai ba balle ka mutu su yi bayani almajiran ma watsewa za su yi wasu ce mu ma Allah ku bitar da mu <laughs> eh to shi yasa yake sai rinka addu'a Allah ya tsawaita mishi kwana Allah ya tsawaita mishi kwana to hadisan abin da suke cewa kafin kwanakin su zo ana iya ƙara maka saboda ayyuka na gari ana iya ƙara maka saboda addu'a a ƙarƙashin waɗannan hadisan ya halatta kenan ka cewa ne ranka ya daɗe ala ne, ala reni wa'ala kalmomi na Allah ya ƙara maka kwanaki amma wasu sun yi ta'awilin zahirin hadisan suka ce a'a ba kwanaki ne ake nufi ba albarka a cikin kwanakin sai ka shekara arba'in da biyar kamar imamin nawawi amma sai ka yi aikin da ɗan shekara dubu bai yi ba wasu suka ce ma'anar hadisan kenan sai aka ce wannan ta'awili ne ta'assuf ne kun wahalar da kanku kuma kun baiwa hadisan wahala ku bar hadisan su gudana a yadda suke amma a fahimci ayar tukuna to wannan sai lazimta ashe kafin ka yi da'awar aya na karo da hadisi ko hadisi na karo da aya ka fara fahimtar tukuna ayar haƙiƙani ne take cewa yanzu ita ayar cewa ta inna ajalallahi idza jaa idan har ajalin ya zo to ba za a jinkirta ba to amma kafin ya zo fa sai aka yi addu'a to za a jinkirta to shi ka kaga hadisan da ayar kowanne ma'anar shi daban-daban ina fatar an gane to sannan ka ɗauki littafai da manyan malamai suka rubuta irin su ibn forak da ibnu kutaiba da mushkilul asar na al-imam al-tahawi mukhtalaf al-hadith na ibnu kutaiba mukhtalaf al-tawil mukhtalaf al-hadith na ibnu kutaiba mukhtalaf al-hadith na ibnu fura tawil mukhta mushkil al-hadith na al-imam al-tahawi za ga an bayyana maka abubuwa da yawa wanda zaka fahimci wannan hadith a takaice Allah shi ya kaddara wa bayi kai da komo wasu Allah madaukakin sarki shi ya kaddara wa bayi ajalinsu ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu alba'isur rusuli Allah shine mai aiko da manzanni jama'a mun gane wannan da kyau ko malam mai risala babban malami ne ƙwararren malami ne a cikin ilimin aƙida jama'a kun san tun daga farkon aƙidan nan da muka fara karantawa har zuwa wa ajalihim din nan yana sharhin la ilaha illallah ne kadai yanzu ne zai fara sharhin muhammadun rasulullah don haka tun wancan lokaci har zuwa ajalihim din nan ɓangaren rabin kalmar tauhidi ce ake sharhi da amma da ya fara cewa alba'isun rusuli ilaihim Allah shi ne mai aiko da bayi zuwa gare su wannan kuma shimfiɗa ce yake akan zai yi magana akan annabi Muhammadu ke sallallahu alaihi wanda shi Allah shi ke aiko da manzanni zuwa gare su me yasa manzanni suke zuwa zuwa ga bayin Allah li iqamatil hujjati alaihi domin tsayar da hujja a kansu yanke hamzari yanke uzuri in ka bi ya zama uzuran aw nuzura uzuran aw nuzura ko dai an yanke uzurinka ko kuma nuzura shikenan ka karbi gargadi ka more to Allah yana aiko da manzanni ne wannan na ɗaya daga cikin dalilan idan ka bi shikenan in baka bi ba an datsa hujjarka ranar alkiyama baka isa ka ce ba amma wallahi jama'a kafiri kafiri ne kafiri kafiri ne har ranar kiyama sai kafirai sun yi kafirci har ranar kiyama sai kafirai sun yi ƙarya a gaban Allah sai sun ƙaryata Allah malamai suka ce wannan shine hali mafi muni na kafirai a duniya da lahira tsakanin kafircinsu da ƙaryarsu da ƙaryatawa ku duba abu uku kafirci ƙarya ƙaryatawa a nan duniya da lahira to na lahiran shine mafi muni shine Allah maɗaukakin sarki zai kira annabi Nuhu ya ce Nuhu kai ne manzon Allah na farko a bayan ƙasa ko ka isar da saƙo sai ya ce kwarai da gaske ina al'ummarka sai ya kira annabi al'umma annabi Nuhu Nuhu ya isar muku da saƙo sai ce ƙarya ne ƙarya ike yanzu sun ƙaryata saƙon shi kuma sun ƙaryata shi a gaban Allah sannan kuma kafirci shi ya ja musu haka haka malamai suka ce duk mutumin da ya laifi ya kamata ya karbi laifin sai a zauna lafiya ko a hukunta shi ko a yafe mai in ya ki karɓar laifin sai ya nemo wani laifin don ya kara wancan laifin kuma ba zai karu ba mutum ne ya kisan kai sai wani ya gan shi wannan na ganin shi sai aka kama shi abin da ya kamata shine ya yi furci, ya yi kisan kai ya nemi afuwa ko a mai ko ba a mai ba amma kuma sai marmaza ya kokarin kashe wannan da ya gan shi yanzu kun ga garin wani laifin yana kokarin kara wani laifin yanzu kafirci suka yi a nan duniya amma da aka tafi lahira madadin su yadda sun yi kafirci ko a yafe ko ba a yafe ba amma sai suka nemi kubuta daga wannan laifin sai kuma suka ce sam ma ja ana min bashirin wala nazir mu ba ma nuhu ba mu ma taba jin labarin wani mai wa'azi ba gaba ɗaya ma har duniya ta tashi to yanzu matsala ta yi matsala kenan wannan fa ba kotun heg ba ce ba kotun duniya ba ce wannan kotun lahira ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa waje a yau izin bi jahannan yau maizin ya tazakarul insanu wa anna lahu zikira wallahi akwai bala'i ranar kiyama Allah duk wani muridi da ke saurare na wallahi ya kwance ɗariƙar da ya karɓa daga hannun shehi ya karɓi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi akwai bala'i a ranar kiyama jama'a Allah duk wanda ka kama rigar shi Allah kai marmaza ka saki duk wanda za ka ɗane da fe da shi kai marmaza ka sauka wallahi ko ba haka ba akwai matsala jama'a waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah da kanshi zai zo mala'iku sahu sahu haka hadisi ya kewaya ya nuna za su kewaya Allah rawun tun daga sama har ƙasa an yi rawun ga munan mutane da aljanu tsuru kowa tsirara a lokacin sai a ce ya ma'ashar aljinni wal ins in an tanfudu min aqfari samawati wal ardi fanfudu mutum da aljan ne shebu a duniya eh mutane da aljanu ne duk shedanan nan mutane da aljanu ne ba dan haka ba da duniya ta zauna lafiya a daji akwai kura akwai kirkeci. amma baka taba jin ana yaki an ƙona dajin ba kowa yana zaunan ya fito Allah ba shi kalaci ya koma amma yau mutum nawa aka kashe yau ƙasa nawa aka kona duk mutum da aljanne sharri to ya mutane da aljanu wanda duk zai iya gudu ko ta sama ko ta ƙasa ya gudu ga dai mala'iku sun kewaye tun daga sama a ƙasa ga Allah ya zo da kanshi sai Allah ya ce waji a yau izin jahannama a wannan rana za a zo da jahannama hadisi sahihi cikin mu'jamu tabarani al-kabir al imamu ibn hibban da haisami ma sun fitar da hadisin manzo Allah ya ce za a kamo jahannama tana da linzami dubu saba'in Allah ya sa ka taba ganin amalanke kura irin ta da ba amalanke wannan da kato da yake tura ba akwai kura irin ta da nan sabon gari za ga ana wuce da drone drone manja karfi madaka karfe za ka ga kato wajen guda suke janta ana wace baiwo wasu na ja ta baya suna rage mata gudu wasu na haka jahannama tana da linzami dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in yake ja amma suka to da ita sai ta kubuce inna lillahi wa inna ilaihi to jahannama ta kubuce jama'a a hannun mala'iku hadisi ne sahihi jama'a manzo Allah yace sai ta kubuce sai mala'iku su bi ta da gudu sai su riske ta manzo Allah yace ba dan sun kamo ta ba da sai ta kona duk wanda ke dandalin yanzu fa ba amma ba ta damar ta ci wani ba tukuna yanzu wai an kamo ta ne manzo Allah yana fassara waji a yau izin bi jahannama ya za a zo da ita din karka dauka wai jahannama nan kamar wata tan tebur ce za zo a fakin dinta ana cewa ga jahannama fa kana to Allah ya kiyaye a ina <laughs> mala'ika dubu saba'in a kowane linzami ɗaya cikin linzamai dubu saba'in amma za ta kubuce su dita su kamo ta sannan a tsaye da ita yau mai izin ya tazakkarul insanu a wannan rana ce mutum zai yi tunani Allah ya ce an nala zikira ayya lokaci ya wuce ai lokacin tunani ya wuce ba a son tunanin a lokaci ya kulu ya laita ni qaddamtu li hayati ce na yi wa kaina danyen aiki na jawo rayuwata fa yau mai izin la yu'azzabu azabu eh la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad a wannan rana azaba dai irin ta Allah to ba a taɓa yin irin ta ba ɗauri irin na Allah ba a taɓa irin shi ba wannan ranar zai su faru to shine abinda wannan magana take cewa Allah shi ya aiko da manzanni zuwa ga bayin shi domin mai domin a tsayi da ainihin hujja ga bayi hujja ga muminai sun samu hujja domin wannan hadisin na annabi nuhu yadda al'amarin zai kasance shine in suka karyata annabi nuhu ku duba fa ga mala'iku ga jahannama ga annabi nuhu ga annabawa ga Allah da kanshi yana magana da su gaba da gaba ba fassara ba tafinta amma su ce karya yake ba nuhu ba karya yake mu ba mata wajin jin wani mai wa'azi to da yake shari'a za a yi ba karfi ƙarfi ba ne ba dikiri ba ne na soja sai a ce to shikenan yanzu kai nuhu ka ji an ce yi ƙarya amma shi Allah ya san mai gaskiya ne amma so ake ranar kiyama wanda duk zai shiga wuta sai ya tabbatar da cewa shi da kanshi ya cancanta ya shiga wuta ba a san a tura ka kana to dai ni ban yafe ba Allah ya isa kamar da ba za a haka sai ka tabbatar kai da kanka ka cancanta ka shiga dan haka za a bin abin a tsanaki Allah ba zai ce ah, ku karyata annabi na to ku yi wuta da su su kuma ana jin suna cewa wallahi Allah ƙarya yake wallahi a'a nuhu kaji sun ce ƙarya kake kana da hujja da za ka kare kanka sai ce eh waye hujjarka waye lauyanka wa zai tsaya maka sai ce ummatu muhammadin al'ummar annab muhammadu sallallahu alaihi wasallam don Allah mun samu daraja mu ma dinnan ko bamu samu ba yohan mun kai a faɗe mu ranar alkiyama eh saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka bi manzon Allah ba baka cikin minus kai a cikin wannan lissafin ba eh ummatu muhammadin haka sai Allah ya kiraye al'umma annab muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku nuhu ya ce ku ne lauyoyin shi ku za ku tsaya mishi wannan senior advocate of kiyama kenan saq kenan sac senior advocate of kiyama kenan wannan ba ana samun san ba a Najeriya senior advocate of Najeriya babban lauya ko to wannan mun zama senior advocate of kiyama kenan tun daga shi a ranar alkiyama annabin Allah zai ce mu za mu tsaya mushi mu za mu yi jawabi sai Allah ya ce to ku al'umma annabi Muhammad za ku yi shaidan Nuhu ya isar da sako sai al'umma su ce gaskiya gane me dalilin ku a annabin ya karantar da mu inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azab yawmin alim ko qur'ani ya karantar da mu sai Allah ya ce to yanzu ku mun ji hujjar ku amma ku kuma waye naku lauya sai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su ce manzon Allah ya karantar da mu to sai Allah ya ce wa kafa billahi shahida shi annabi baya neman sai an kare shi ni na isar mushi na tsaya mushi to shine sai Allah ya saukar da wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka nan muka sanya ku ku nan al'umma ce adila mutanen kirki ne ku za ku yi shaidar wasu mutanen a ranar alkiyama ku kuma manzan Allah ya shaidar ku to duk wanda yake son ganin gamsashen bayanin ayan nan je karanta tafsirin al-Imam Ibn Kathir da Sahihul Bukhari zaka ga yadda al'amarin yake fa yasa al'amarin alkiyama ba karamin al'amari bane jama'a al'amarin manzanci kuma shine ainihin hujja da Allah yake da shi akan bayin shi domin da Allah bai turo manzanni ba kowa in yi kafirci in ya je za a zartar da shi sai ce ya Allah ai da ka turo manzanni da mun bi to don haka kowa an turo musu da manzo jama'a mun gano wannan da kyau ko sai malam ya ce sun khatamar risalata sannan sai Allah ya cikkashe manzanci wan nizarata da gargadi wan nubuwata da annabci abubuwa guda uku an risala sako. babu sauran Allah ya sake ba wani rubutaccen saƙo a matsayin littafi a taura ko injila ko makamantan haka Allah ya riga ya cike wannan duk wani wanda ya ce wai ana rubuta Allah wasiƙa Allah ya rubuto da jawabi wannan zunzurutun arne ne irin arne fir'auna da hamana eh, inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kuma arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhadan wabila a fir'auna laifin da ya kwaya ɗaya mai rak da ya ce musa ƙarya yake da ya canza ya ce musa gaskiya yake da shi kenan to sai Allah ya ce manzanci daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu saura sako babu saura ba sauran a sake turo wani mai gargadi sai dai a samu al'ulama'u malamai da za su zama warasatul anbiya'i sai wani ya ce ai kun ga wannan takaddar wasiƙa ce Allah ya rubuto mini jiya da daddare kuma ni na kai in samu wannan darajar to wannan zunzurutun arne ne duk ran da ba ya haɗin kan musulmi ka a kira wannan zunzurutun arne ne wannan sallar shi da azumin shi da la ilaha illallah ba za ta tsina na mishi komai ba ya kamata mutane su gane irin waɗannan mutanen muke cewa kafirai amma baya yiwuwa ka faɗi la ilaha illallah mu ce maka kafiri yo amma bayan ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sai kuma ka ce akwai wani kuma da Allah ya bashi wata takarda ko wani qur'ani me bambancin ka da wanda yadda da Allah ya aiko da annabi Musa sufu Ibrahim wa Musa da at-taura Allah ya aiko annabi Musa da mai at-taura annabi Ibrahim an bashi suhuf in ka yadda ka zama musulmi sai kuma ka ce bayan manzancin annabi an baiwa wani shi ma suhufu an baiwa wani kitabu waye ya bashi Allah ne ya bashi kai ridda in za ka yi sallah sai ka ce la ilaha illallah sai ka musulunta sai ka kafirce wancan magana shi yasa duk wanda zai nemi haɗin kan musulmi ya ce a daina kafirta masu irin wannan magana to ya je ya fara musu gargaɗi su daina irin waɗannan maganganun amma ba zai yiwu mutum ya ce akwai yiwuwar manzanci bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a yadda da shi ba akan annubuwa yanzu akwai waɗanda suka yi iddi'ain annabi a ƙasar indiya shine hula miraza ahmad yan kadiyaniya yan ahmadiyya sun yadda bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ga annabi ahmad da ka taɓa su sai su ce gashi nan a cikin alkur'ani cikin suratul safi don haka annabi ne gashi nan in waɗannan maganganun muna faɗi kala shakka ka je ka kama suna nan har sun buɗe gidan talabijin muslim tv muslim ahmadiyya tv suna nan akan ainihin dish akan digital suna nan suna yada propaganda su suna karanta qur'anin su suna karanta hadisan wannan annabi suna zikirorin shi amma kuma tare da haka za ga suna karanta qur'ani dan su sun yarda da annabi muhammad a yadda suka ce amma ba su yarda daga kanshi an rufe annabta ba to yanzu an tashi haɗin kan musulmi har da waɗannan su ma suna faɗin la ilaha illallah in ma sun tashi rufe gidan talabijin ɗin za su sa la ilaha illallah wani lokacin ita za a bari ta zama ita ce logo har gari ya waye idan ba za su kwana programs to yanzu waɗannan ma musulmi ne in za a haɗin kan musulmi har da su kuma a daina ce musu kafirai bayan sun ce ƙarya annabi muhammad yake da ya ce shine cikamaki ba cikamaki ba ne a'a khatam khatam suka ce zobe ne shi ado ne na annabawa amma ba shi ne cikamaki ba don haka ka a karanta kalmar da khatimu sai dai khatamu ma'ana shi zobe ne na annabawa amma an karanta da khatamu ya zama ainihin wato cikamaki ma'ana baya zama cikamaki da ma'ana ta cewa an rufe annabta da manzanta sai dai an rufe ta ainihin bangaren shi amma zai iya yiwuwa ta bangaren wani ka je ka saurari kasusuwan mu da muka yi na gida ta tahawuya wajen kasar goma sha biyu muka yi duk mun kawo hadda qur'anansu da sauransu wani babban malami a kasar indiya suka yi mukabala aka yi bahala. ya ce kafiri daga cikin mu amai da guda ya kama shi amai da guda ya kama mai raza hulam ahmad ya mutu saboda haka waɗannan maganganun ina yin su ne saboda akwai mutane da ke cewa dan me za a kafirta musulmi a'a wallahi tallahi kafirta musulmi kafirci ne ka'idar kenan amma fa kada musulmi ya faɗi kalmar kafirci jama'a Allah ba abokin wasa ba ne fa kar kuma da musulunci ya zama christianity addinin kirista ne mutum zai tashi ranar lahadi da safe ya ce god reveal to me he said that all of you are stupid Allah ya yi mun wahayi ya ce dukkan ku shegu ne saboda ba baiko a coci sai ka ga ana ta zubo baiko ana ta zubo baiko wa Allah ya mushi wahayi jiya da daddare za ku mai da musulunci ya zama addinin christianity ba zai yiwu ba saboda haka ka'ida ita ce Allah ya cike manzanci da gargadi da annabta bi muhammadin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyihi annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faja'alahu akhiral mursalina sai Allah ya mai da shi shine karshen manzanni bashiran kuma mai bushara manzo Allah yana faɗin alkhairai yana faranta wa mutane rai manzo Allah yake bashiru wala tu'assiru ku bashara ku yi bushara ku yi ta yin propaganda musulunci kuna yada musulunci kuna faɗin alherai da hasken addinin musulunci an fahimci wannan wa nazira sannan manzon Allah mai gargadi ne manzon Allah da bushara yake fara zuwa sai in ka kafirce yanzu da ya zo ya tara dangin su wa anzir ashirataka al-aqrabina da dangin shi suka taru ya ce musu shi manzon Allah ne Allah ya aiko shi domin ya kawo musu sako su samu rahama yanzu wannan ba bishara bace to da aka samu wani dattijo daga cikin babbannin shi ya kafirce sai nizara ta zo sai aka ce tabbat ya da abi habin wa tabbe da haka in ba a kafirce mishi ba to bakar magana ba ta zuwa duk addinin musulunci albishir ba dan kafirai suka yi kafirci ba da ba a samu kuliya ayyuhal kafiruna ba ba dan kafirai suka yi shegantaka kafirci ba da ba a samu suratul tauba ba da sai dai ka ji surori masu rahama rahama za a yi ta saukarwa to saboda haka bushara da gargadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aikin shi ne wada'iyan ila Allah sannan manzon Allah mai da'awa ne zuwa ga Allah mai kira ne zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah yake da iyawar Allah yake ba karambani ba ba zangayye ba wa kuma babbar fitila ce munira mai haske ta fi duk wata security light da kake gani ya fassara ta yace lailu haka na hariha daranta da ranar ta duk ne duk wata fitila da ke haske a duniya musulmi iyakar kurin shi yace fitilar da yake ganin an sauka jidda in ga sauka jidda da daddare sai ka ga garin an haske shi baki daya amma duk wannan hasken kana gani za ga na wallahi ƙarya ne ba rana ba ce ɗan adam ne ya haska duk yadda haske ya kai idan artificial ne ba za ka taɓa haɗa shi da natural ba in dai na mutum ne to ba za ka haɗa shi da na Allah ba to balle wannan haske da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi hasken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi haske ne na hissan wa ma'anan na daga cikin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci da ya kawo ya haskaka zuciyarka wannan ba haske ne na fitila ba sannan wannan haske da kake gani kafin zuwan addinin musulunci duk duniya babu wata fitila wadda ta fi hasken fitila a cibalbal ba wani technology na fitila da ake iya yi ya kai hasken fitilar da ake kira fitilar ruwa fitilar masu wa'azi da za ganta kamar candle kafin addinin musulunci babu wata fitila da ta kai wannan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani shine aka karanta alqur'ani aka tashi aka haɓaka bincike da alqur'ani ya kawo a ƙasashe irin su andalus sai da aka shekara ɗari bakwai ilimi tsakanin na kimiyya da fasaha da ilimi na social sciences da ilimi na art sai da aka shekara ɗari bakwai cif da ƙari a kai a kasashen andalus kasashen turai ba su ji labarin komai ba zero wannan ma ba su iya gano fa'idar zero a cikin mathematics ba sai bayan shekaru ɗari biyar da kafa daular islam a kasar andalus ba su iya gano menene fa'idar zero a cikin ainihin lissafi ba wanda rashin zero a cikin lissafi yana iya takaita ya takura ya rugurguza lissafin ma gaba daya tsawon shekaru da aka yi telefon ya zama analog wani zero kawai ya kamata a ƙara kafin lambobin da tuni kodin din da tuntuni telefon digital ne amma ba gano wannan ba sai yan shekaru da suka wuce ana ƙara zero a gaba shikenan sai aka ji muryar tayar ras shikenan sai zama sai ita ce fitilar da fasto yake sawa a saman ɗaki farik in dare dan a gane akwai malami nan yana karatu yana ibada ita ce a ci balbal ya ce tu zai zalama bil mai dama bil isha'i ka annaha manaratu mamsa rahibin mutabashil ya ce matar shi tana haske kamar hasken me ya ce kamar hasken fitilar fasto in dare ya yi wannan fitila ita ce mafi haske ita ce a ci balbal shi yasa ya yi misali da ita jama'a mun gane wannan da kyau amma zuwan addinin musulunci shi ya kawo duk waɗannan hasken don haka manzon Allah haske ne na ma'ana da kuma haske na haƙiƙa jama'a mun gane wannan da kyau kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama injin nika da ake amfani da shi ana nika hatsi shine da jaki ake korawa irin wanda ake siga mazar kwaila ta doki rawar doki sai ainihin an sa jaki ana ana kora jakin yana juya injin sannan yake iya yin nika amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani yau inji babu irin wanda babu akwai injin tumatiri akwai na tattasai akwai na citta akwai na magi akwai na alayyaho balle su dawa da aka dade da samun nasu jama'a mun gane wannan duk hasken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wata hanya ta isar da sako sai ɗayan hanyoyi guda biyu ɗaya ta halatta ɗaya bata halatta ba ɗayar da bata halatta ba ita ce bokaye suna iya aika aljani ya kai musu sako wani guri boka ya aiki aljani yanzu yanzu nan ya kai sako wani wuri ya je ya dawo wadda bata halatta ba kenan wadda ta halatta kuma ita ce dukan ƙato sarki ko dagaci ko hakimi ya rubuta takarda ya baiwa bafade ya ruga da gudu a doki sai ran da Allah ya kai shi in ya haɗu da wani abu ya cinye shi shi kenan. an rasa shi an rasa sakon ko kuma ana da wani sako a ɗaura a kafar tantabara ko makamancin haka a aika ta in Allah ya kai ta garin sako ya isa bai kai ta ba shikenan sako ya bata amma zuwan alqur'ani zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya samar da hanyoyin sadar da sakonni a yau sakamakon albarkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita aka samu abin da bature ya kira da internet yanzu yanzu nan zaka aika sako a komai rintsi da lungun duniya wannan sako zai je kamar yadda ake son shi a cikin ƙasa da sakon goma sakon zai ruga da gudu ya tafi kamar yadda atishawa take fitowa da gudu haka sakon zai fita da gudu ya isa wannan din rahama ce da rahmaniya ta Allah a ƙarƙashin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa to wannan gaba gaba ce wadda take buƙatar a tsaya a yi bayani kan manzanci akan annabta musamman akan annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka a karkashin wannan zan yi ainihin bayanai ga su kamar haka waɗannan bayanai na ɗaya zan yi bayani dangane da me ake nufi da annabi me ake nufi da manzo me bambancin annabi da manzo wane ne manzon Allah na farko a wannan duniya sannan ulul azmi minar rusuli suwaye manya daga cikin manzanni guda biyar da Allah yake cewa annabi wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli waɗanne manzanni ne har manzan Allah aka ce koyi da su waɗanne ne waɗannan sannan za mu yi bayani akan ko ya halatta ka ce annabuwa na ya fi annabuwa na daraja jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan za mu yi bayani akan ko akwai annabawa a cikin mata dan akwai malaman da suka ce akwai annabawa a cikin mata kamar al Ibn Hazmin, kamar su Sheikh Malam Adamu Ilorin wani babban malami ne mutumin ƙasar Ilorin amma ya rayu ya rasu a ƙasar Lagos to ko akwai yiwuwar annabta a cikin mata shin mahaifiyar annabi Isa Maryamu ya ce ko kuwa waliya ce saliha za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala za mu magana akan ainihin wato cikamakin annabawa da manzanni shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za mu yi magana insha Allahu ta'ala a ainihin wato dangane da isma ta annabawan Allah wato annabawan Allah tsararru ne daga duk wani kuskure daga duk wani sabo a cikin aikin da Allah madaukakin sarki ya sa su sannan za mu yi magana dangane da annabtar annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ka gane aiko da manzo fa rahama ce jama'a aiko da manzo ni'ima ce yanzu muna nan zaune ga fanka tana fifita mu yowai tsabar talauci ne ma ya samu muka zauna haka damu masu kuɗi ne ma central air condition za mu sa kana zaune sai dai ka ji jikinka ya yi sanyi baka sanya aka yi duk wannan alheri ne kaɗan daga alheran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za a hura wuta te wuta ta kai iyakar zafi sannan kuma sai ta juya ta zama sanyi babu wani malamin kimiyya da ya samu wannan amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da hadisi kwaya ɗaya aka samu manya-manyan malamai suka zauna a laboratory nasu na kimiyya da fasaha a ƙasar andalus suka bincika wannan hadisi nan da nan sai suka fitar da iya condition nan da nan sai aka samu me aka samu fridge nan da nan aka ta samun abubuwan duniya daga ina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace kun ga tsananin zafin rana din nan to hucin jahannama ne kun ga tsananin sanyi din nan da kuke gani to hucin jahannama ne sai aka gana ashe ita jahannama akwai ma'aikatu biyu a cikinta akwai inda zafin ya yi zafi da bala'in ya bala'i sai zama ita da kanta tana cin kanta sai da ta ce wa Allah ya mata izini ta yi numfashi to in ta yi numfashin sai duniya ta huru da zafi shine lokacin zafi to zafi na haifar da zafi wannan irin zafin in ya haifar da zafi da irin shi ne ake narka karfe a yi walda da irin shi ne ake yin kaza da irin shi ake yin kaza duk daga nan aka samu wannan basirar. kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ba gidaje ne ba kauye ne ba wanda ya isa wannan dabarar jama'a mun gane wannan da kyau yayin da za ku gane haka wannan mu'jiza ce ta annabi Dawuda idan da kowa ya iya haka za ta zama mu'jiza gare shi mu'jiza ce ta annabin Allah annabi Dawuda yana iya malkwada karfe yayi yadda yake so da hannun shi ba sai ya hada wuta ba ba sai yayi walda ba ba sai yayi wani abu da karfe ba shi mu'jiza ce gare shi amma kowa ya kasa samun dabarar da zai ya malkwasa karfe ko wani abu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma zuwan annabi sai yasa aka samu wannan hikimar wuta in ke wuta sai ta narka karfe ta mai da shi ruwa sai a juya shi a sarrafa shi yadda ake so sannan wuta in ce wuta sai ta koma sai ta daskare sai ta zama kankara duk daga wannan ne aka samu sirri ga jahannama zafi in yi zafi sai ta koma jaura la ya rauna fiha shamsan wala zamharira a aljanna kenan amma a cikin wuta fa akwai rana akwai zafi akwai jamharira akwai jaura to in sanyi ya sanyi sanyin nan me yake faruwa tsabar zafi ne ya gama kaiwa makura sai kuma ya juya sai ya koma ya zama sanyi jama mun fahimci wannan da kyau hucin nan nata ai yana bayyana haka a nan duniya a kasashen rasha sai kaga an kai minus 2 minus 3 minus 4 ma'ana sanyin ma ya riga ya wuce ka'ida har ya shiga cikin wato abin da bai kamata ya daskare ba ma shi kanshi sai daskare domin babu wata iska a wurin wanda take da sauran ɗini komai ya shine sai kaga an nuno a ƙasar rasha kicin gaba ɗaya ya daskare gida gaba ɗaya ya daskare saboda tsabar sanyi kuma wannan sanyin abin da ya haifar da shi huci ne na wutar jahannama to daga wannan hikimar aka samu aka yi fridge aka samu aka yi air condition kafin zuwan alkur'ani babu wannan to ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim hakika Allah ya yi wa mu'minai baiwa domin kuwa ya aiko manzo daga ainihin cikinsu wannan manzo ya tulo alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga shirka da kuma bid'a duk wani malami da zai ce shi magajin annabawa ne dole a samu a cikin wa'azin shi akwai wa'azi game da shirka a samu wa'azi game da fasikanci a samu wa'azi game da bid'a saboda waɗannan abubuwan suna rugurguza karantarwa annabawa don haka annabi ibrahim da allah ya aiko shi yana daga cikin siffar da aka suranta shi da ita irin wannan annabi ibrahim yana daga cikin addu'ar da ya yi rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sai ya ce wa yuzakkihim babu yadda za a yi sai an tsarkake mutane daga lalata da shaidan ya sa musu lalata mafi girma jama'a ita ce mai shirka sannan bid'a sannan fasikanci dole sai an yi wa'azi game da waɗannan abubuwa waɗannan abubuwan kuma ana wa'azi game da su abin zaka ji babu daɗi saboda kamar mara lafiya ne duk yadda ake son shi ba za a jika mishi siga a bashi ba sai dai a bashi mai sai dai a bashi maɗaci abin bauri abin da ba daɗi abin da zai murtuka mishi baki haka ake neman mai lafiya to haka bahaushe ya ce kaza ba ta ta ta dan tana ƙin shi in ka ji mai wa'azi ya ce ka bar shirka ka bar kafirci ka daina kaza ka daina kaza wallahi tsabar soyayya ce amma kullum sai dai zo ya ta kawo maka falala ya ta kawo maka falala ga abubuwan da ke rusa falalar yana ji yana gani saboda kar ka bashi zakka ko geran azumi sai ya ki faɗa masa za a samu matsala a gaba saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya turo wannan manzo yana karantar da su ayoyin Allah yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh al-imam a cikin littafin risala yace duk malaman da yayi karatu wurin su sun haɗu a kan cewa duk inda ya ga kalmar alkitabu wal hikmatu ta zo a ƙur'ani to alhikimatu sunna ake nufi to Allah ya so muminai Allah ya so muminai da ya turo manzan Allah cikin su yana karantar da su alqur'ani da sunna wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ko da yake kafin zuwan alqur'ani da sunna kafin zuwan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin fata suke mabayyaniya wannan fata ma ka ɗauke ta akasin haske da ne bayani su kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin fata ake fatan mabayyani an bata game da komai an bata game da fasaha domin duk littattafan Allah da suka zo sun zo da fasaha amma an rikita su duk jawaban annabawa da suka zo sun zo da fasaha amma an cancanza su to batar da mutane suke ciki sun bata game da rayuwar duniya sun bata game da ainihin yadda za su bauta ma Allah maɗaukakin sarki jama'a mun fahimci wannan da kyau ya kasance kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane baki ɗayansu a cikin ɓata suke waɗanda suka rage a cikin shirya su ne tsiraru daga cikin ahalul kitabi waɗanda ba su cancanza ba irin waɗanda salmanin farish ya ba da labari ya ce ya zauna wurin wani babban malami kirista ya karatu wurin shi ne zo rasuwa sai ya ce ala ta malam shi za ka rasu manzan ƙarshen zamani bai zo ba ya na iya da rayuwata sai ya ce ba komai ka je wurin wane amma in ne maka tunanin daga kan wane to duniya ta rikice sai dai kuma ka zauna kai ta ibada da ɗan abin da ka koya to ta ya zauna wurin wannan malamin yana nan yana koyan addini yana koyan addini wannan malami ya zo rasuwa yace to alagafata malam wurin wa za ka yi min wasiya yace gaskiya saboda Allah babu sauran wani malami na gari sai dai dama dama je ka wurin wani sai dai zauna wurin wani sai ya zama dan fuwan nan ne dan damfara ne zai ya zo ya wa'azi ya karantar da mutane a tara sadaka a tara bai ko a kawo zaka, sai biya ɓoye a bashi a ɗaka shi bai ci ba shi bai raba ba da ya kwanta ya mutu ana ta haɗa kuɗi za a yi burial ceremony za a yi dangan ko game da hidima babban malami ya mutu salmanu ya ce sai na ce ku zo wannan malamin macuci ne ni da yake ina kusa da shi duk zakka da baiko da kuke bawa a raba talaka kun gan da yake tara ta nan. aka je aka samu makudan kuɗi sai suka fasa yi mishi wannan shagali na mutuwa sai suka tsire shi a jikin ice suka kafe shi har ya kafe to daga lokacin ne salmanu ya ce sai dai runguma hannu kawai ya ta ibada ba sauran wani malami na gari duk sun lalace a wannan lokaci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ana nan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo don haka nan da nan sai allah ya tarfa garin shi nono to wannan ainihin tabbas kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama bata yana tsayawa jama'a kuma ko a kasashen mu nan kafin a zo a fara karantar da mutane alkur'ani da hadisi mutane ba cikin bata suke ba mutane a bata suke da duk wanda ka ya ce wane malami na ne in dai ba gardi ba wanda ake koya karatun qur'ani duk wanda ka ji ya ce malami na a kasar hausa in dai ba gardi da ake koya karatun qur'ani ba to Allahumma sai malamai da ke karantar da risala ko ishmawi ko isiya amma malami ne mai allon karfe malam mai yasin ne malam mai ya ladifu malam mai kaza mai ribas duk waɗannan su bai wa ɓarayi sa'a su bai wa karuwai ruwa a da rubutu su je su wanke farji a je a bai wa matan aure tsokan nama su saka a farji ta kwana a kawo a asiri a je a haɗa miji ya ci a shanye shi waɗannan su ne malaman da ake da su fa a ƙasar nan hada jama'a barawo ne zai fita sata sai zo wurin malami sai malami ya bashi sa'a kuma malamin ga ƙur'anai a wurin shi ga kundi ga manya-manyan littattafai sai ce to ka fita karfe uku saura minti biyar sannan ka tashi fita ka zunduma ashar ka fita da kafa hagu wannan malami ne to goban aka zo hira sai ce malami na to kafin zuwan alkur'ani da hadisai a nan kasar ma haka muke mutane suna cikin bata mutane sun karkace wani addini suke daban ba addinin annabawa ba wasu sun daina sallah wasu sun daina azumi wasu sun koma rayuwa suke cikakkiyar rayuwa irin ta jahiliya wani daga gidan caca sai gidan karuwai sai wurin karta sai gidan kulab sallah fa ba zai ba yana cikin mutane da ya ji karfe nawa ake sallah karfe hudu da ya ji ukun rabi ta yi sai ce yana zuwa sai kauce mutane sun lalace shi yasa matasa aiki ne akan ku jawur ku je ku koyi alkur'ani da hadisi ku je lungu lungu ku je ku karantar in ba haka ba al'ummar mu suna cikin jahilci in kana son ganin jahilci ka je kasuwannin ƙauye ka je ka ga mutum yana sallah hannun shi guda ɗaya na hagu yana baya yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu akbar haka da ya ji an ce ina mai kayan nan sai ce tahiyatu lillahi zakiyatu lillahi assalamu alaikum gani na wallahi haka mutane suke rayuwa duniya tsaba suke nema kawai duniya tsaba mutane suke ba san muhimmancin addini Allah ya kiyaye sannan Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai ka zama rahama ga dukkan halittu abu dauda da ahmad sun ruwaito hadisi sahihi wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wata kuciya ko harbiya ya ganta tana yawo yawo na rudewa sai manzon allah ya fahimci wannan akwai abin da ya same ta manzon Allah ya tambaye sahabbai cikin kuwa ya kwashe wannan harbiya ko kuciya yaya wani sahabi ya ce ni ne ya ce dawo mata da 'ya'yanta amma ai ya halatta a yanka kuciya a ci ya halatta a yanka har biya a ci yau amma wannan uwa ce an kame yayaye daga gare ta ta rude, ta gigice ba ta cikin hankalinta sannan ga manzan Allah shi kuma rahama ne tausayi ne sai ce a dawo mata da abibanta yanzu bai halatta a kwashe ba ke abu dauda ya ruwaito sahihin hadisi manzo Allah na tafiya wani raƙumi ya zo ya same shi ya sadda kan shi ya mashi jawabi ya mai magana manzo Allah yana magana da dabbobi raƙumi ya jawabi manzo Allah ya je ya samu karabka ayari na matafiya ce cikin kuwa ke da raƙumin nan wani dattijo ce ni ne Ya ce da zaka ci wace shawara kuka yi da matarka ce ana ga ya tsufa ne muna ta fatauci da shi tun yana saurayi shine nace uwar gida ke shirya tukunya da kyau in dawo za a yanka raƙumin nan to ya ce to raƙumin ka ya kawo kukan ka cewa tun yana saurayi kake yawon fatauci da shi ya ji kayi shawarar da an dawo za ka yanka shi a cinye shi don haka a yafe mishi a saka shi cikin rakuman sadaka ya ta kiwo ya shakata ya huta ai ya kamata ya ci kwanco kwancin rayuwar shi shi ma zai ci aiko <laughs> yanzu manzo Allah ya zama rahama ko bai zama ba ya zama rahama sallallahu alaihi wasallam Anas ya ce ana cikin sallah manzo Allah ya nufin zai tsawaita karatu in ya ji yaro karami uwa ta zo da shi a baya ya fashe da kuka sai manzo Allah sai yanke sallah ai maza a sallah saboda ne saboda ainihin a sallamu wannan uwa ta je ta ba yaron ta nono ko abinci manzo Allah rahama ne ko ba rahama ba rahama ne haka Allah madaukakin sarki ce wa ma naka illa rahmatan lil alamin ba mai aiko ka ba sai ka zama rahama ga dukkan halittu baki ɗaya. ba wai ga musulmi ba rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta zama ga musulmi ba kadai rahaman manzon Allah ta zama ga kowa ne yanzu duk duniyan nan kowa yana cin albarkacin alkur'ani da kafirai da musulmi wannan fasaha da yau turawa ke alfahari da ita fa ba su same ta ba kamar yadda na ce sai da aka shekara ɗari biyar ana cin moriyarta a ƙasar andalus sakamakon kasancewar ƙasar andalus spain kenan ko ai yanzu ma spain ai a turai take saboda ta haɗa iyaka da ƙasar turai shine wannan ilimi ya ɗarsa su zuwa gare su ta hanyar ‘ya'yansu suna zuwa suna yin karatuttuka in suka zo suka karatu su koma je su juya da yaransu in suka yi karatu su zo su juya da yaransu in suka zo suka karatu su juya da yaransu da suka tabbatar yanzu duk wani ilimi duk wata ka'ida duk wata formula suna da ita rubutacciya a yaransu sai suka banka wa dukkan wasu littattafai da suka sani a can wuta sannan suka yi ƙoƙarin dukkan wani wanda yake musulmi ne ai kokarin kara mushi budurwa kirista ya aura abin tsari ne plan ne suka yi zama akai akai abu na ilimi jama'a bayan sun kone littattafan da duk musulmi suka rubuta su ibn sina su farabi manya-manyan malamai su ghazali da sau manya-manyan malamai da suka abin nan to da abin ya musu ciwo ai duk yadda za a yi su reshe ne akan waɗannan kenan to sai suka kona na waɗannan to ya za su yi waɗannan malamai manyan malamai malamai ga sunan to sai kuma aka fara ɗibo 'yan mata kiristoci na turawa da faransawa ana aura samarin musulmi ana nan dattawa sun rasu waɗanda suka taso suka zama dattawa matansu duk arna ne kiristoci ana nan sai suka tarbiyyantar da 'ya'yan ta hanyar zuwa su kafa makarantun naziri da firamare kamar yadda suke muku yanzu haka ake yi plan ne abu a zuwa kafa makarantun naziri da primary da can 1970 zuwa ƙasa makarantun mission duk sunan makarantun mission ne da su st teresa st george's st mary st peter waye zai kai dan shi irin nan babu kowa ya san za a ce makarantar mission ce to yanzu da suka zo shi shikenan sai a gyara sunan sai a mai da sunan na turanci kawai amma a ƙasafa arnantaka ake yi wani sunan ma daga bible za a je a ɗauko shi ainihin abin da sai a zo a sa kenan kai baka sani ba to kenan da suka gama tarbiyyar ƴaƴan gaba ɗaya 'ya'ya ga sunan ƴaƴan musulmi ne amma uwayensu mata kiristoci ne amma fa ƴaƴan ƴaƴan musulmi ne kawai su ba su da tunanin musulunci to rana tsaka kawai sai aka murda tunaninsu su bi su kashe iyayensu gaba ɗaya shine aka tashi aka yi wani mugun mako mako ne na kisan musulmi aka kashe musulmi sai wanda Allah ya kubutar a ƙasar Spain shikenan ƙasar Spain ta zama yadda take a yanzu in ba haka ba har yanzu a layin su Ibn Hazmin har yanzu in ka biyo layin Ibn Hazmin layin gidan shi akwai ainihin status din shi akwai akwai cartoon din shi akwai akwai sassaka shi da aka yi an sassaka ibnu hazmi gashi nan babban mutum da babban riga da rawani da alkyabba da littafi a runguma haka wai haka ibnu hazmin yake fitowa yana tafiya masallaci to duk waɗannan abubuwan sai suka ce a basu saboda tarihi don ya nuna nan an taɓa yin musulunci a wannan ƙasar an taɓa yi tarihi ne to to shi yasa yanzu da kuke zuwa kuna auren yan matan kiristoci kuna ainihin kai yayan ku nazirin su da primary wallahi ko ku bari ko ku kafa makarantu ko kuma kuma ana nan yana daga cikin plan din dan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas da suka bi suka juya waɗannan ilmomi shikenan duk wanda ke son ilimin sai ya tafi wurin su idan ka tafi wurin su malaman su da suka karantar da su sai ga sunaye sai a ga sunan muhammad ibn al-hassan sai su ga muhammad ibn al-hassan kuma shi ya defining wannan a sai abu a canza sunan al-khawarizmi al-khawarizmi shine sai aka mai da shi al-ghorizm jabir ibn al-hayyan al-jabra al-jabra shine sai aka daga jabir ibn hayyan sai aka mai da shi al-jabra duk ga sunan alghorism alkhawarizm ya define nashi jabiru ibn hayyan shi ya gano wannan ka je ka karanta the history of islamic scientists akan internet ka je ka karanta the history of islamic scientists www.islam.com ka je ka karanta a wannan website tarihin manya-manyan malaman musulunci kuma 'yan boko 'yan kimiyya ka je ka ga yadda aka ɓata sunansu wani bature ya zauna ya ce wallahi turawa mun yi zalunci ya ce saboda hasada mutum ya gano abu na ilimi muna cin albarkacin shi amma sunan shi ma mu ce a canza su al'imamul batani sai aka mai da shi batatios ya za ka gane al'imamul batani shine batatios batatios sunan wani dan iska za ka ce mai rawa a america haka duk suka bi suka rikita suka yi policin sunaye ba ka iya detecting ka iya ganowa al'imamun razi aka mai da shi rezes al’imamul razi razi aka mai da shi razes to yanzu kalubalen da muke fuskanta sauran mutane da suke yan uwana ba hausawa ba ku yi mini haƙuri akan wannan magana yanzu mu ma abin da muke fuskanta shi ne akwai kalubale tun da allah ne cikin iyawashi ya mai da harshen hausa ya zama yanzu shine harshen arewacin najeriya ko kuma in ce harshen najeriya ko kuma harshen yammacin afirka profesa wani shoyinka wanda yake bayarabe ne kowa ya sani mai kabilanci akan kabila shi ta yarabawa da addinin shi na christianity ya ce ina mai bakin cikin faɗin wannan maganar in ji wani shoyinka ina kotun nashi ya ce ina mai bakin cikin faɗin wannan maganar da cewa ba ni ƙauna harshen hausa kuma ba ni ƙaunar hausawa ya ce sai dai kai co har jikoki na ma nan gaba hausa za su yi ba za su ci gaba da yarabanci ba harshen hausa harshe ne da allah ya albarkace shi dukkanmu nan da ke magana galibinmu ba hausawa ba ne din da kaga wani bakano da uku uku da bille ba bahaushe ba ne ba fulatani ne din da kaga wani bakano da uku uku da tsaga a gefen shi irin alhaji nan buzu ne ba bahaushe ba ne haka al'amarin yake ba bahaushe ba ne buzu ne amma saboda zama a cikin kasar hausa wannan ya taho kiwo wannan ya kawo dabino daga agadas sai aka zauna aka juye aka zama hausa haka ne ko ba haka ba kowa ya zama bahaushe harshen hausa yanzu ya haɓaka kasar ita kanta ba an ce daga baya jidda ba kaza kaza kaza baya jidda ya zo ya auri sarauniya daura ma baya jidda ai suna ne na larabawa abu yazida abu yazid to amma balarabe ne ya zo ya aure ta nan da nan zuriyar shi ta rikide hausa ake yi hausa yare ne wanda yana da faɗi wallahu alamu daga cikin dalilan da muka gano cewa ke faɗaɗa harshen hausa bahaushe baya jin kunya yaren shi ko a ina zai yi hausa a yi mai dariya ya sake yi a yi mai dariya har sai ya zo yana baka kunyan naka yaren. ka zo yanzu in ba fulatani ya zo cikin hausawa kunya yake fillanci in kuma ya hausa ya ce na she ai mai dariya don haka dole sai ya dawo ya iya hausar daga haka shi ke an gama da shi haka ne ko ba haka ba to da haka yanzu in ka duba hausa sun mamaye mutane to wannan maganar da nake shimfiɗa ce akan wata magana ita ce da muka fahimci harshen hausa yanzu ya zama harshe ne wanda a nan nahiyar da ya yi ƙarfi sai muka ce to dole mu tashi mu haɓaka harshen duk da mu ma ba harshen mu bane amma ya za a yi yanzu hikimar da muke so ina 'yan bokon mu da suke cewa ni ban iya hausa ba daure ka koya ku iya hausa ka je ka karanta physics za mu baka a samun notaran mu ce abin duk da ka sani a physics zauna ka mayar mana shi da hausa jama'a mun fahimci wannan da kyau yanzu haka da nake magana ina jin ina da fiye da shafi hamsin na littafi da nake rubuta a kan ilimin kwamfuta da hausa ina juya abin a hankali a hankali a hankali to wannan eh, fikira ce muka samu mu ma an tafiya ta tafiya sai a koma waɗannan ilmomin ana karantar da su da harsunan domin me ke ba mu wahala an dauke ka an saka ka a firamare ita anti da aka ce ta karantar da ku inyamura ce kai kuma ɗan bahaushe ne baka jin turanci ita ko ba ta jin hausa haka za ta ta karantar da kai ta ta wahalar da kai har sai ka fahimta yau amma an aka ce wannan dog za a zo kawai a ce maka kare yanzu ba faɗan sunan ne matsala ba don dama ka ji tun a bakin uwarka in ka yi laifi ta ce ga kare nan ga kare nan ka san ko me kare hoton za a nuna maka a nuna maka ana rubuta shi ne k a r e ilimin ba zai saukin fahimta ba zai saukin fahimta amma sai a ce maka dog dog za ka ce maka dog ana nan wata ran sai zuwa rubuta wata kalmar kuma sai ita ma sai ka ji sautin ta ya kusa da dog sai ka kasa bambancewa saboda malamin naka ko bayarabe ne ko bahaushe ne ko in inyamuri ne wanda harshen shi ya yi tasiri a kan shi muna primary school aka kawo mana malama tana karantar da mu ita malamar ya ce mu kuma yayan hausawa ne to galibi akwai yarabawan da yarabawa ku yi hakuri ba kabilanci muke ba yau karatu ake bayani ne yau kuma albani ke na yau ta juyo ma'ana da yawanci yarabawa wasu ba su iya faɗin home ba su iya faɗin h haka sai mai da ita a how are you misali kaga nan eh, abin nan sai ce how are you to shine tana karantar da mu waka ta turanci oh we never forget my home haka ya kamata my home to amma da yake bayarabiya ce ba za ta iya faɗin home ba sai ta ce oh we never forget my home to mu yara ne mu kallidai ne a bakinta duk abin da ta faɗa shi za mu faɗa in ta ce om mu ma sai mu ce om sai ce mana bolala ta ce om sai mu ce om mana bolala na fata an gane <laughs> sai da wani headmaster ya zai kwace mu saboda shi zai iya bridging gap din sabanin da ake samu ita ba za ta iya cewa home ba amma tana ganin mu za mu iya cewa ita yaranta ya hana mata faɗi ba za ta iya ba to amma mu za mu iya to amma ta manta ai muna tikin ne muna ɗauka yadda bakin ta ya faɗa ne ta ce om kuma tana sa rai mu mu ce home zai yiwu zai yiwu ba كيف murabbi يكون المربي murabba kai fa نطق kazalika ننطق to shi ne yanzu abin da muke so wanda di ya zauna ya yi wani ilimi ya zauna ya iya rubuce shi da harshen shi in kai inyamuri ne ka je ka karanta mathematics zauna ka rubuta wannan mathematics ka rubuta littafi da harshen inyamuranci muna son ilmomin a fara converting a fara transferring ɗinsu daga harshen turanci ana dawo da su yarurrukanmu domin a ƙasar japan za ku yi mamaki ƙasar japan sai ka ga mutane suna haɓaka da ilimi me yasa duk abin da suke da harsunansu suke yi yanzu ka tafi ƙasar japan karatu daga najeriya kar ka taɓa tunanin da turanci za a karantar da kai za a baka shekara ɗaya ka zauna ka ji me ka ji wannan yaran in ka ji sannan ka je ka yi phd ka ko masters ko first degree ɗinka sun haɓaka yaransu ko ba su haɓaka ba to a ƙarƙashin wannan shi ne ya sa ya tursasa mu dole mu da muka ce za mu yi irin wannan sai mun tsaya mun ji hausa kenan gangaran ɗin hausa shi yasa za ka zo ka sami mu wani lokacin mun ɗauko waƙar shata waƙar ɗan ƙwairo waƙar na rambaɗa sai ga mun zauna muna saurare kai a wurinka ce za ka yi malami yana sauraren waƙa a aiki yake wa jikokinka ka sani ba yanzu wani mawaƙi ya faɗi wata kalima wannan kalima wato kalima ce wadda sakwatawa kaɗai ke amfani da ita amma sakwata ma sai ka samu haƙiƙanin ba sakwace na gaske in ba haka ba ba zai iya bambance maka ita da ɗaya karmal da mu muka bahaushe ya san kalmar wadatawa to amma wannan yanewa wani masarauci a bauchi waka sai ya ce kaza kaza kaza kaza sai ce suna jiran shi shi lilwanta su menene lilwantawa lilwantawa ba yalwatawa ba haka muka ta bin sakwata muna tambayar su wanga ba sakwace na in ce yi eh. to miya lilwantawa ce kaci wallan malam ban taba jin wanga kalma gaba ba na <laughs> lilwantawa ai kowa a bashi ba wadatawa ba amma kowa a bashi to yanzu kaga ran da ka zo za ka fassara wata kalma daga wani yare wadda ba tana nufin wadatawa ba kowa a bashi ba kano bai da wannan kalmar ba zazzagi bai da ita sai dai ce ya ba kowa to wannan jumla ce kalma ake so sai a ce ya lilwanta su ai ya ba kowa da kowa to mu ci gaba jama'a Allah ya taimake mu saboda haka jama'ar musulmi kun ji wallahi aiko da annabi ba karamar rahama ba ce babbar rahama ce amma abin takaici larabawa a yau ba sa sha'awar larabci laraba ba sa sha'awar larabci yanzu larabawa sun yadda su kaskantu ne turawa ne gaba yanzu turanci ya riga ya shiga musu ya rirritsa su larabi yana larabci yana larabci sai ka ji ya jefa kalma ta turanci ya jefa kalma ta turanci to kamar munan da turawa suka mallake mu suka lalata bakunan mu abin in ya faru za a ce wani abu ne akan plan amma yanzu kamar kasar saudi arabia ai turawa ba su shige ta ba tsayawa suka yi a waje aka yi sulhu amma yanzu harshen turanci da za ka shiga kasar makka ko madina ka yi gangariyan turanci musamman ka lankwasa harshen ka yi slang irin na america sai a fi maka maraba fiye da yadda za a yi maka in kai harshe irin na ƙuraishanci turawa sun lalata su sun kyamatar da su harshensu sun kyamatar da su harshensu to kuma irin wannan ɗabi'ar an yi ta ne domin a raba mutane da alkur'ani don wani abin mamaki yau babu wani balarabe ɗan birni a duniya wanda yake jin larabcin ƙur'ani sai ya je makaranta amma da a birnin makka da madina da duk sauran birane na yaman irin wannan larabcin na ƙur'ani irin shi suke ji a hankali sai bature ya zo yana nan yana nan yana nan sai aka raba su da irin wannan larabcin za ka aka kawo musu wannan da suke cewa galgaliya ko brokin ko pidgin arabic sai a zo ana karanta alkur'ani yanzu yadda kai basa karkarin bahaushe ba ka ji shi ma baya ji duk ɗaya ne da kai da shi kasan masar aka zo aka saka kaset ana wa'azi wa'azi ake da yake ane da larabci fusaha. sai suka ta waye suka ce wannan ƙur'ani ne su ba sa ji saboda haka kar mu kyamaci larabci ko da larabawa sun kyamace shi jama'a Allah madaukakin sarki ya ce make mu a takaicen takaitawa annabi kalmar annabi a larabci kalma ce wadda wato ta samo asali daga kalmar imba'i wato kalmar ba da labari Al'Imama ibn manzur a cikin littafin shi lisanul arab juz'i na sha biyar shafi na ɗari uku da biyu zuwa ɗari uku da uku a maddata na ba'a ya ce kalmar annabi ta samo asali ne daga annabuwatu wannabawatu wan biyu, ma'anarta martafa min al duk inda ya tudu a ƙasa sai a ce hazihi nabwa wannan tudu ne to a takaice daga wannan sunan ne aka samo sunan annabi ma'ana kalmar annabi maɗaukaki ko daga imba'i ai wanda Allah ya bashi labari ina fatar mun gane kalmar rasulu kuma kalma ce daga al-irsalu al-irsalu shine at wal irshadu wal mutaba'a shiryawa nunawa wato daga nan ne shi rasulu ya samo asali wanda aka shiryar da shi don shi ma ya je nuna wasu abin da ya dace kalma ce wadda take daga ar-risala ar-rasala ar-rasulu ar-rasil da kuma ar bi ma'anar risala wannan kalima ce wadda duk kai da komo wata tana karewa ne akan sako ko aiki to amma kalmar annabi a istilahin malamai sun yi sabani da yawa wasu suka ce annabi shine mutumin da aka aiko shi daga Allah amma ba ba shi izinin ya baiwa kowa labari ba in sun tashi buga misali masu wannan magana sai su ce kamar khadiru khadiru annabi ne idris annabi ne adamu annabi ne to lazimin su ita ce waɗannan annabawan ba a basu izinin su karantar da kowa ba wannan na ɗaya daga cikin fasarar da suka yi wajen manzo kuma suka ce manzo kuma shine mutumin da aka aiko shi aka ba shi izini na ya bayyana to wannan fassarar kaɗai bambancin shine izini da annabi da manzo duk ɗaya ne sai dai manzo shi an mai izini ya karanta annabi ba a yi mai izini ba amma wannan magana tare da cewa da yawancin malamai sun ɗauki wannan fassarar musamman masu bin aƙida ashariyanci akwai kuskure a cikinta abin da ya fi kusa da daidai shine maganar da ke biye da wannan al'allamatul alusi a cikin tafsirin shi in ka je ka karanta ya kawo ta ita ce a zahiri annabi shine mutumin da Allah ya aiko shi ya ba shi ainihin izinin ya ɗauki littafin wani manzo magabaci ya yi wa'azi da shi jama'a mun gane wannan da kyau manzo kuma shi ne wanda aka ba shi sabuwar shari'a ko kuma sabon littafi don haka musa manzo ne isa manzo ne dawud manzo ne ibrahim manzo ne amma yusha'u ba manzo ba ne annabi ne domin ya ɗauki littafin wani annabi ne ya yi wa'azi da shi annabi isa ma farkon al'amarin shi annabi ne don an ba shi izini ne ya ɗauki attaura ya wa'azi da ita to annabawan bani isra'ila dukkansu annabawa ne da suka zo bayan annabi musa attaura suke ɗauka su yi wa'azi da ita guda ɗaya aka ware aka ba shi sabon littafi shine annabi isa alaihi salatu wassalam a taƙaice wannan magana ta abin da take nufi manzo shine wanda aka ba shi littafi ko takarda ko sabuwar shari'a tashi ta kanshi annabi kuma shine wanda aka yi mai izini ya ɗauki littafin wani annabi magabacin shi ya ɗauka ya wa'azi da shi a ƙarƙashin wannan fassarar kuma tana fasuwa har wa yau a ƙarƙashin wannan fassarar daga cikin annabawa akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wahayi ya ba su wasu ainihin dokoki ba rubutattu ba ya ce su je su shiryar da mutane da su kuma suna shiryar da mutane da su ɗin sai a kira su annabawa amma ba su kai a kira su manzanni ba don ba a ba su cikakkiyar shari'a rubutacciya a littafi ba to a ƙarƙashin wannan adamu yake annabi za mu zo mu yi magana akan annabta ta adamu a ƙarƙashin wannan idris yake annabi a ƙarƙashin wannan za ka samu su khadir da makamantansu duk annabawa ne dukansu allah ya ba su dokoki amma ba rubutattu ba kuma ba littattafan wasu suka ɗauka ba dokokin da aka ba su ne suka yi wa'azi da su ina fatar mun gane wannan to allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai wane ne farkon manzo a duniyan nan domin annabi adamu dai alaihi salatu wassalam a hakikanin gaskiyar al'amari hadisi ya tabbata kyakkyawan hadisi a bisa yadda al'imamu ahmad shakir ya ainihin hassana shi a cikin hakikin umdatu tafsiri cewa annabi adamu annabi ne don wannan matsalar mai yiwa za ka yi mamaki kai an haife ka iyaye da kakanni ana cewa annabi adam a cikin malamai akwai wadanda suka ce adamu ba annabi ba ne khalifa ne jama'a mun gane wannan da kyau ko a takaice saboda lokaci ainihin ya taho adamu dai annabi ne tun daga ainihin aljanna da ya sako duniyan nan ya ci gaba da zama da 'ya'yan shi a dokoki da allah maɗaukakin sarki ya bashi to amma wane ne manzo na farko da aka bashi shari'a tashi ta kanshi mai cin gashin kanta shine manzon allah annabi nuhu alaihi salatu wassalam idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu ainihin kawo duk waɗannan abubuwa da muka alƙauranta da dalilai a kansu ɗai ɗai ɗai ɗai insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah